tillstår gärna att jag flörtat med små flickor små. Att Brattmo Anton Curtis bör kunna bara så för en nivå som barn är ej så gott. Det är alla kvinns på kalla kvinns och tralla-lalla kvinns. Blemina superfina kvinns på bekanta kvinns och eleganta kvinns. Charmanta kvinns. Billiga, dyra, finns så läckra kvinn Billiga, dyra, finns så läckra kvinn Brunetta, kätta kvinn som och jag ska berätta kvinn Och Stockholms kvinn och New Yorks kvinn och såna landsorts kvinn med glass och mat men jag ska bättra mig, Det kan ni slå er i backen på. Den nu från dygdens väg vill söka föra mig, den vrid jag nacken av Ja, nacken av La hygglack finns och öspa hennes svåra kista kvinn. Och sena finns på rena finns på jag vet att jag får börjar allena kvinn. Arena kvinn. Förfärliga magra kvinnor, heta kvinn Förfärliga magra kvinnor, feta kvinn är teaterkvinn och och Alma Materkvinn Förspillda och skilda kvinn och små, små vilda kvinn med glapp på mat farväl då alla söta kvinns vi skiljas då min lov Ej med mitt får mig möta kärlek vara hjärtligt tack för allt vad jag har fått och har det gott Små oskuldskvinn för oskuldskvinn för verklig troskuldskvinn Helt unga kvinn, ditt långa kvinn på detta lätta glatt med egna kvinn Förvägna kvinn Behöriga ytra kvinns och hälsningskvinn större gardindrakt finns och frälsningskvinn Och kryssvakt finns och judek finns och helledjudek finns Förtegnat finns och förlägnat finns från dina egna grindar kan ej mer, ej mer